radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones Espanya. sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. el Pim Pam Pum amb la seva edició 277 des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca dels des dels estudis de Radio Trama. Avui portem un programa molt especial plegat de sorpreses. El primer que farem, però, serà presentar la gent que avui ens acompanya aquí a Radio Trama. El que no pot faltar mai, el que tira tema zarranga, no és que rebenta els timpans a tothom, però el que fa que tot això funcioni perquè toca les tecles d'allò més bé és el mestre de tecles, reverendo tecles. Què diu, Riqui? Com estàs? Ei, eh, què passa, Isma? Aquí teníem moltes, moltes, moltes ganes d'arribar a, a un programa que acabi amb set Sí, i fer un especial amb, amb propietat, no? Que sempre que havia arribat, acabat amb set últimament teníem... alguna teníem cosa o altra. pas- sí. Algo passava eh? i no podíem fer un especial així amb... I a més avui a, a tutiplen, no? A Perquè no és només vinils o només casets, sinó una mica de tot. És que per aquelles que no ho sabeu, un cop vam fer un programa que era el 17 o algo així, o el 27, ja no me'n recordo, i, i vam dir, vinga, va, com que acaben 7, ho farem en casets mira, fàcil, digue'ns fàcils, però som, som així. I a partir d'aquí vam agafar una miqueta d'afició, això de, de, de fer la cosa que no vagi per MP3, una mica més analògica, una miqueta menys, menys tecnològica, podríem dir, i, i avui toca un gran set. A més, ho farem de la mà del nostre company Luigi, que ve del, del programa BCO, que dius, bonic, com estàs? Hola, què tal? Pues molt content d'estar aquí amb vosaltres, la veritat, perquè era això, no? Jo vaig estar, crec que, no, en, no sé si va ser el primer que vau fer de cassets o en algun, i, i mola, mola perquè és un format guapo i tenia allò de rebuscar i mirar sempre, sempre sí. agrada i estar aquí amb vosaltres ja ho sabeu, que és un regal un, una, una edició sempre especial perquè, perquè sí, perquè s'ha de posar el vinil, perquè de vegades el casset salta i bueno, pues passen aquestes coses, però bé, les que ens escolteu, eh, agafeu-vos ben fort perquè tot just comença el pim-pam-pum. Avui no tenim a, als estudis de Radio Trama els nostres companys de, del programa habituals, no hi ha el Pau, no hi ha el Manoli, no hi ha l'Eric, des d'aquí els enviem una, una forta abraçada, una gran salutació i, Clar que sí. i res, en, en, breu, en breu tirem el primer tema, em sembla que el primer em toca Comences a mi. tu avui, sí. sí ho començo tranquil·let, començo amb un, amb un, tros, de, amb un tros de temes, l'Ovidi Montlló, Ovidi Montlló i Mangual, actor i cantautor de la, de la nova cançó del Coi, que comptà amb 12 àlbums editats i amb la participació en mig centenar de pel·lícules, 30 muntatges teatrals i diversos programes televisius. És un temazo eh, que surt de, del seu LP eh, Un Entretans, que va sortir al 1972. És la Fera Ferotge i, i a part de l'Ovidi l'acompanyen al Pi de la Serra, l'Albert Moraleda, el Jordi eh, Sabatés i la direcció és d'Enric Gispert. No us la perdeu. Així arrenca el pim-pam-pum. Per es dell'alcalde saber tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren forts aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga cotxe que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent fent ús dels seus poders té la fera ferotge, deixar-la sense dents. El que això no compleix que, que no es queixer després, si per culpa la fera en rep algun torment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, et vaig trobar aquell dia la fera en el carrer i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera! I en veure'm tan fotut em va dir molt planera. Xicot, per què tremoles? Jo no te menjaré. I doncs per què t'escapes del lloc on tens marcat? Vull parlar amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot qui me l'estoven, i emprenyats per la feina, a la gàbia me la tornen. Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera feroge ja no ens treurà la son i gràcies a la força no passa res de nou. Tot és normal i maco, i el poble resta en pau. Thank you. Molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstica aquesta fera ferotge de l'Ovidi des de, des de l'un tants, del, del 72. de nhi si hem començat ahir classicones. Clar, si portem coses així analògica ja, ja això, no?, una miqueta, que són ingredients clàssics i també alguna novetat segur que també trobarem. Clar que sí, perquè jo sóc el representant dels CDs, eh, aquesta vetllada. Tu vens amb CDs, eh? I el Luigi amb casets, això és un... Amb CDs i algun vinil també, però, però porto quatre CDs i dos d'ells perquè són gran novetat Sí, veieu com sí que hi havia novetats? Clar que sí, clar que sí. Però bueno, comencem per un disc del, un CD del 2016, eh, són el Resiliència, uns grans amics d'aquí del programa que sí. a més vindran el dia 4, la, la setmana que ve dimecres. Exactament. Que el cicle de Parasol, que fan aquí concertillos amb el Canyatapa aquí a Can Blanca. I tant, i tant. Vindran, vindran ells i vindrà també Elgio, les Niñas Perdides i Dani Castro amb el Marpalli. i, i Marpalli. Serà un... Conciertazo. Serà un sí. conciertazo, tu has dit, Luigi. Serà un conciertazo i a més li, li posarem totes les ganes per tal de que la gent que vingui s'ho passi d'allò més bé. Això dimecres 4 de juliol, a, cap a les 7 i mitja o així, començarem. Sí, i tant. Mau menys. I, queda, queda i, dit. I això, ja queda dit, veurem el Resiliència, però farem un tastet ara aquí i ara, des del seu CD volum 2, i he triat el tema número 7, que es diu Revolució. Re marxa del capitalisme, persones que no poden viure, l'absurditat és increïble, però no ho veiem, estan tan lluny, ho sabem, tanquem els ulls, l'alienació ens fa menys humans, l'estima pels germans, apartarem les il·lusions, aprendrem el valor dels fets, farem de les nostres vides una lluita permanent. Imagina el que es pot fer, imagina el que es pot dir, hem deixat d'imaginar i hem començat a construir. No t'ho volia dir, però tot penja d'un fil. Fes que mori el temps, quedem-nos sempre aquí. Busco el meu lloc, però t'ho juro que no el veig. Cada vegada m'agrada més la gent. Zero respecte, qui sap el que hi ha i ha mirat cap a un altre costat. Seré jo el canvi que vull per demà. No veig el que busco i ho tinc davant, esperant. El cos i la ment i en calent. La merda raja fàcilment, però quan no queden forces, trobes espatlles, lentament t'abracen i et recorden. Són fills de la tendresa revolucionària. La solidaritat és l'art de saber que no et faltarà mai res mentre hi siguin ells i elles tres voltes rebels i un somriure. En tenim prou amb reviure cada nit d'estiu. Decidiu que la vida es viu i la viurem com voldrem. Avui som aquí, demà ja veurem. mateix he conegut a gent que no té pertinences. M'ho han donat tot sense conèixer. I no és casualitat que qui més dona sempre és qui menys té. Sense res a perdre, perquè sempre és millor. Escopir amb elegància, oblidar la por. No t'ho volia dir, però tot penja d'un fil. Fes que mori el temps, quedem-nos sempre aquí. Busco el meu lloc, però t'ho juro que no el veig. Cada vegada m'agrada menys la gent. Zero respecte, qui sap el que hi ha i ha mirat cap a un altre costat. Seré jo el canvi que vull per demà. No veig el que busco i ho tinc davant, esperant el cos i la ment i en calent. La merda raja fàcilment, però quan no queden forces, trobes espatlles, lentament t'abracen i et recorden, són fills de la tendresa revolucionària. La solidaritat és l'art de saber que no et faltarà mai res mentre hi siguin ells i elles tres voltes rebels i un somriure. En tenim prou amb reviure cada nit d'estiu. Decidiu que la vida es viu i la viurem com voldrem. Avui som aquí, demà ja veurem. Vaig dir prous greus en algú, lluita per allò. Hi han exemples, potser jo puc viure la vida que voldria. Miro al costat i vaig dir prous greus en algú, lluita per allò. Hi han exemples, potser jo puc viure la vida que voldria. Miro al costat i no estic sol. Des de Manlleu i Barcelona, déu nhi resiliència, partit de pan aquí al pim-pam-pum, començant la, la primera bala del mestre Tecles, com de l'estirada, tirada, eh? amb moltes ganes de que arribi el dia 4. Moltes, moltes, moltes ganes. Serà sí, un golazo, això. L'avançament, no? De, ara ja estem preparats pel proper dimecres, no? Sí, que de fet serà, jo crec que gairebé serà dels últims de la temporada. Sí, sí. Un no, no. <laughs> Tot ho veurem, clar que sí. Ja veurem, clar que sí. Molt bé, és el torn de, de Luigi que s'estreni aquí al Bim Bam Pum amb un mm. temazo dels seus que ens clar, has portat. Jo us he portat primer de tot un concurs. Un concurs? Un concurs. O sigui, el concurs va per vosaltres i com sabeu, doncs, eh, jo em dedico professionalment al tema de les bandes sonores, és gairebé, bueno, és el que em dóna de menjar. No gaire, la veritat. <laughs> doncs, eh, he portat una banda sonora, jo us dic algunes de les cançons que apareixen en aquesta banda sonora i heu d'endevinar de quina, de quina pel·lícula és. No s'hi val si algú ha mirat ja el casset. Clar, que jo que te, he tingut que un pre-spoiler. Sí. Tu, Isma, no ho has vist, no? Jo no sé si ho he vist, però ho intentarem. Vinga, va, va. m'hi apunto al concurs. Doncs, eh, una banda sonora on apareix eh, S.A., Extremo Duro, Escorbuto, Sí. Pantera, sí. Paràlisis Permanente, Això serà el dia Sinistre de, Total. Dia de la Bèstia. Clar que sí. Grande. I, i de, pel... de qui era aquesta pel·lícula? Soc un desastre jo. Per, per... De l'Àlex de la Iglesia. Àlex de la Iglesia. Àlex de la Iglesia sí. en su, el seu millor moment. Sí, i tant. Eh, pel·liculon, i bé, no parlaré de pel·lícula perquè no, no estem al BCO, però posarem no el tema del Defcon 2, que Defcon 2 són com nos dioses per mi, i és el clàssic que tothom coneix, sinó que posarem la de Neugo Riach, que es diu Dios salve a l'Endacari, que és un tema original de, de Ribos Arias, i gaudir-la. el bacalao. És una pedazo de banda sonora que... Jo crec que és una de les bandes sonores més, més eh, impressionants que pots veure, no? trobar-te i dir, hòstia... Irrepetible, podríem dir, no? Perquè la, la selecció de, de grups que hi havia... No, no... Això serien el 96, diria que era l'any, pues, clar, els grups que hi havia, que és, bàsicament els cassets que porto jo pues, tiren d'aquesta època, entre el 90 i pic, 80 i algo, al 2000 o així. Una joia, una sí. joia la que ens ha portat a Luigi aquí al Pim Pam Pum en aquesta edició 277 i, i, de, i de Neu Gorriac saltem però poc, eh? perquè ens anem a Fermín Monguruza, però sí que canviarem molt d'any perquè sens dubte lo de Neu era, era molt anyejo. Això no, això és, és acabat de sortir del forn, de fet fa poquet que aquesta mateixa cançó va sonar al Pim Pam Pum, però bueno, la tornarem a posar perquè I, val... I tu la tens aquí en mini vinilo? Sí, és una joia. Hi han només 250 còpies d'aquest vinil. Olé, o sigui, això, això val pasta, eh? No, no pensis. Propag... Això és col·leccionisme. Propaganda pel fet. Sí, és veritat. Mireu, és a Fermín Muguruza, el cantant d'Irun d'Euskal Herria, eh, nascut al 1963. Eh, a més, no ve sol, ve amb els Cabrians, la banda mataronina d'Esca formada el 2001. És un temazo des del, no so, des del seu nou EP homònim, que va sortir l'1 de juny i, com abans hem dit, editat per Propaganda pel Fet i que porta com a títol Welcome to Turistan. Som-hi. stick Bilbao, Donostia, San Sebastián. Welcome to Turistan. Fermín Muguruza i els Cabrians des del Welcome to Turistan d'aquest 2018. Una joia, com deien els companys, esperem que us hagi agradat. Fermín Muguruza no para. No para. O sigui, és, és un, un tio que porta en la música, no sé... O sigui... Des, des del 63 que va néixer, pues imagina, 30 anys ben, ben bé i una màquina que no para, sempre està fent coses, sí, sí. innovant, bueno, innovant, fent, passar d'un gènere a un altre... El tio surfea, el tio surfea, sí, se'n sí, va anar sí. amb els duts, s'ha anat ell sol, sempre que ha fet coses sempre ha triomfat. Nebo, Garrià, Cortato, bueno, és, és el jefe, és el jefe. Més música combativa, més pim-pam-pum en aquesta edició 277 tan especial, amb vinils, amb CDs i amb, i amb, i amb casets. Uh, eh, és el torn del, del CD que porta el Ricky. Quin, quin CD ens portes ara? Vinga, va. Mm, estava aquí una mica indecis, eh? uh, eh? no, no sabia, ja, perquè ja ara, vist. ara se m'ha acabat ja la, la coseta tranquil·la i la suavitat que ens acompanyava amb el Resiliència al principi. Ja vas per feina, eh? I ara ja són tot puncarrades o, o més. Clar o que més. sí, clar que sí, per això estem al pim-pam-pum. Vinga, va, el primer CD original aquí que ens van regalar perquè clar, la majoria de CDs que porto avui són CDs que de penya que he vingut a participar en algun moment aquí al programa i ens regalen CDs perquè són així de, de majos. I en aquest cas són els Progeria. Això t'ho van regalar a Barberà. A Barberà, sí. això que van fer el directe a, a la nau. A, la, a la nau. Sí, sí, sí, sí, sí. Que gran aquell programa també.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 Progeri aquí posant-nos les piles al pim-pam-pum, espectacular tema zarrangano, espectacular tema zarrangano que s'acaba de tirar el mestre Tecles. <laughs> Bé, a, això bé. que vaig dir analògic em fica nerviós, eh, perquè s'han de... És punt de, punt de proximitat ha sigut això, no? Perquè... Sí, aquí Vallesano 100%. Aquí, clar. <laughs> Deia que aquí, clar, com que és el disc sencer, doncs ja sona la següent aquí, si no ho pares... Aquí. Clar, no, no, això va, va lògic. Avui els, els petits, eh, les petites errades que tinguem doncs les tingueu en compte perquè ja sabeu que és una mica de, difícil estar Tinc aquí. Tinc aquí eh? tres, tres trastro... Tras, joder, tio. Tres sis estrígueres! <laughs> sí! sí. tienes, sobre eh? la taula. Els tinc aquí que m'estan posant nerviós ja. Clar que sí. <laughs> ja no sé ni parlar. Ja se me llengua la trava. Mireu, seguim aquí al Pim Pam Pum, amb moltes ganes de, de que seguiu vosaltres escoltant-nos. Seguim amb música combativa de la bona. Ara és el torn de Luigi, que, que arriba amb un altre tema zarranga no suculent. Us porto una que ja, o sigui, és del mateix casset que us vaig portar el cop anterior que vaig estar aquí, que vaig venir eh, i vaig dir... Mm, aquest, o sigui, no sé què és. O sigui, Exacte. us en recordeu que va, va, ser en plan, m'agrada molt aquesta cinta. Algo de la infància i que no, no ah, sabies Exacte. que... Eh, són, és un recopilatori d'escala alemany, no tinc ni idea què és, m'encanten els temes i tal. Bueno, I, i avui, avui, avui m'he il·luminat i eh, amb aquest aparatejo que tenim a la butxaca normalment hi ha una aplicació que que tu li pots donar sí. i et descobreix quin tema és. I ha pensat, no ho pillarà, perquè clar, dius, això... I si les pilla? L'ha pillat i us porto en exclusiva, és una descoberta per mi, tot i haver-ho escoltat 10.000 milions de vegades, al grup que es diuen The Braces, que és Ska From Germany, i el recopilatori és Scandal, que això sí que ho tenia jo apuntat al sí. casset, i és del segell Pork Pie, i he descobert no només que hi ha o sigui, aquesta, o sigui, aquest disc, sinó que hi ha cinc volums més wow. de recopilacions d'esca <laughs> alemany. Eh, des de l'any 89 fins al 2006 han estat eh, fent, fent d'això. He vist les portades de tots, m'he flipat un muntó, o sigui que he, he trobat nova xitxa per baixar-me. Eh. Una mina. Sí, sí. I el tema eh, es diu Chinese Love, que diria que, o alguna cosa així. Ah, tampoc no, no, no ho porto tan, tan preparat com vosaltres, no? I s'ho sento. <laughs> I a veure què us sembla. Té una manera de cantar xula, ja veureu. Ballar-ho que el pim-pam-pum. Okay, come on! Tremenda, tremendíssima, Luigi. Doncs aquests eren de Braces, eh, descobriment que segurament aquests senyors, perquè ja deuen ser senyors, <laughs> deuen, deuen estar a casa Segur. seva, no s'estan imaginant que això està sonant ara mateix. Segurament que no. <laughs> Tota la vida escoltant-lo i ho has trobat avui. Avui, avui, hòstia, les, les noves tecnologies, eh? Flipa. Que gran, que gran. Molt bona troballa, caviaret del bo aquí al pim-pam-pum, de la mà del Luigi, espectacular el temazo que s'ha tirat. Molt bé, molt guapa. I què, ara, quin vinil ens presentes, Isma? Mira, us porto, us porto, mira, és un vinil que es diu Por algo más que por gusto, que són 15 versions de, de The Clash a càrrec de, de La Fúria, el col·lectiu musical efímer format pel Javi Chispes, el Pacote i el Chispín, amb col·laboracions del Johnny D, de, de Matas Quiroles i en Eco, de Vuelva usted mañana. Uh, a més va haver-hi un taller de so a Barcelona al local i va editar uh, originalment aquest treball en format caset l'any 1993. Jo el tenia aquest caset. I sí, ara sí. t'has pillat el vinilaco. Has, has, eh? anat cap en, o sigui, has anat cap endarrere, en realitat, t'has agafat el vinil. Exactament, sí, la veritat és que és una joia. Va sortir el, el 2017 i, i l'original va sortir en plena ressaca pues, mm, no a les Olimpiades del 92, no? <laughs> I, bueno, aquella època tan, tan daurada. Espero que us agradi, és un temazo que es diu Radio Capital i, i que la gaudiu. des de la Ràdio Lliure de Sabadell, des de Ràdio Trama, amb aquest Ràdio Capital de la Fúria, espectacular aquí al Pim Pam Pum, que fa millor una miqueta millor, no? Segur que sí. Classicón que t'has marcat aquí. Tremenda. Sí, sí, sí, la veritat és que bueno, tot, tot el CD té, té cançons mil que, acabaran molt la pena, les típiques versions de, de The Clash, jo que sé, per dir-vos només algunes, eh, Seguro Hogar Europeo, eh, Radio Capital, que és la que, que, és la que ha escoltat, Coca-Cola, Control de Vida, Luche contra la Ley, El Precio del 92... Bueno, és, és, un, és una rere l'altra de, de, de caviaret del bo, clar que sí. Celebro que us hagi agradat. Seguim endavant amb aquesta edició 277, eh, cada cop més esbarades, eh? Sí, sí, jo ja m'he esverat abans una mica i ja no paro, ja no paro, ja us ho dic. Després del CD de Casparrata... Ai, de Casparrata... De... Spoiler! De, <laughs> de Hi ha hagut aquí un... De Progeria, de Progeria. És que tinc un CD de Casparrata aquí davant. Però no toca, ara això no toca. T'està mirant, no? El CD que has parlat t'està mirant. Me l'estic guardant, me l'estic guardant. Primer deixa'm presentar els Batec, que van treure el disc tot just un parell de setmanes abans que ho fes el cas, els Casparrata. Cert. Estàs afincat, eh, els Batec. Clar ah, Estàs sí, afincat. Ja. És que hi ha el Nando dels Carbunco, que els vaig conèixer quan jo encara vivia a Lleida, i i, bueno, i els Carbunco i tal també van tenir molta afinitat amb Penya de Cerdanyola, Cert. allí amb el col·lectiu de l'Escorxador i tal, i ha hagut, ha hagut molta fraternitat. I ara estan amb els Batec, però fantàstic també. I tant. Hi ha una informació, que, o sigui, perquè veieu la magnitud d'aquest del d'aquest grup, d'aquest fan, que jo estic veient a la pantalla de l'ordinador ah. com té una foto el Ricky amb, la, amb, amb, el, amb el mateix disc que té ara mateix a la mà. O sigui, té una foto seva amb el disc i ja està, o sigui, està, està, està passant això ara mateix. <laughs> amb una samarreta diferent, però és la, mateixa escena. Són els Batec, amb aquest disc recent tret del forn Cicatrius de Guerra, i us he triat un tema, el número 6, que es diu El petó de la mort. Mm -hmm. sona que trona cada cop que portes batec, nen. Home, és que... Cago en dena. Sempre igual. <laughs> Sempre igual. Sí, no, eh, els Batec eh, li foten una canya brutal, ja en el seu primer disc li fotien i en aquest segon pues, en la mateixa línia. I tant que sí, aquests no, sempre venen a la mateixa, no? sempre venen a liar-la aquí al pim-pam-pum. Benvinguts siguin sempre els Batec, més música combativa, més edició 277, eh, des del torn del Luigi que tira un altre doncs... temacle. Sí, continuaré primer, o sigui, que ja us ho he repetit milers de vegades, o sigui, el Pim Pam Pum, una de les grandeses que té és el descobrir aquestes coses, tio. O sigui, perquè jo, jo em considero que estic molt desconnectat, no? O sigui, tinc tot aquest bagatge de fa uns anys i tal, no sé quantos, però, i continues escoltant la mateixa música, però aquesta recerca, aquesta, trobar grups nous, trobar coses que van sortint ara i tal, jo estic, estic molt... Són miners. O sigui, estic molt perro jo en aquest tema. O sigui, no, no... Vosaltres som miners. Vosaltres però... esteu picant. Però, però a més pensa que o sigui, no estem picant sols, estem picant en col·lectiu i això vol dir que hi ha competició, o sigui, surt un tema i correm com cabrons per veure... què li dice a la gent. eh, que la tengo, eh. Ah, vale, vale, pues, pues Hòstia, o sea, la tengo yo, tu ya no la tienes. I, <laughs> I esto es así. I jo crec que això és d'agrair, o sigui, que feu aquesta feina i jo suposo que als grups també els hi deu molar, no? Sí. Aquesta... Sí, sí, sí aquesta projecció perquè mola, està guai i a mi em descobriu moltes coses que em molen perquè si no jo estaria escoltant Flash FM o sigui, <laughs> estaria, estaria atrapat però no, gràcies a vosaltres no i jo pues, torno a portar un altre grup d'esca un Bien. grup d'esca que crec que van començar l'any 93 uh, eh, clar, jo m'he posat escapar ràpid o sigui, directament el grup escapar ràpid, recordeu Portes escapar ràpid, tio. Sí. Impressionant. Portes escapar ràpid és un dels grups que més em Tu saps que han tret em molen. Saps que han tret una com una mena de, de no remix, però remasterització de, de totes les clàssiques. Què dius ara? Però, però que ha sigut aquest any, ha sigut el 2018. Jo sí. sabia que, que, que estaven com... que no havien tornat a tocar, però que hi ha alguna col·laboració de la cantant d'Escapar Ràpid amb algun grup, tal, però que no estaven en actiu. Van fer gira, van anar a Mèxic a fer gira i arran de, Hòstia. bueno, per, per preparar la gira i tal van preparar també pues, això que et deia, no? la remasterització de, de, de, dels clàssics i és, és una joia, ja te'l pillaràs, està ahí per poder descarregar i ja, ja t'ho pillaràs. Doncs pues sí, ja m'ho miraré i bé, el tema en qüestió ara el sentirem perquè no m'he apuntat el nom de, de la cançó. <laughs> després, després. Però ara, ara us ho direm. Ja la coneixereu ja. lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, pero nunca has protestado, porque siempre te han callado. Toro monumental. Ja sabeu que les enganxades a Toro és quan s'acaba el tema i nosaltres pues, estem per altres coses, perquè estem aquí a, als estudis de Radio Trama i tenim altres coses a fer i a dir. I, I bueno, a més arriba... Llegint. Ha arribat el Torres, efectivament, i clar, ja... Hola, hola, hola Caracola! Ara te'n poso un, no preocupis. Clar que sí. Ben bona, ben bona la, el temazo que s'ha tirat, un altre ska ben suculent del de Luigi. Avui ens, ens, Haurien... ens estàs donant ballaruca pel pèl, eh, tio? Escapa ràpid, a veure si tornen des d'aquí, humilment, jo eh, els, els hi demano però que, que, facin, que facin una gireta, no? Bueno, a veure, si han anat a Mèxic no és descartable que a l'estiu alguna cosa... no ho sé, eh, Mèxic però... em pilla llunyet, tio. Però per això, vull dir, si estan actius, jo crec que sí que alguna cosa faran. Que vinguin, que vinguin. Han tret, han tret CD i el podran bellugar, vull dir Clar. que els clàssics més, més guapos allà els trobareu. Més música combativa, seguim aquí al pim-pam-pum, em sembla que ara em toca a mi, Mira, Mireu, us porto... Això ja és la quarta ronda, eh? Comença la quarta ronda, ja ens posem ahir a tope, aixequem-ho aixequem tot. Són les Duro, des de, des de l'LP Grandes Éxitos i Fracasos, episodio segundo. És un, és un CD que va sortir el 2004. És, és una cançó que dedico molt especialment a la meva companya de vida, a la meva ah, estimada ja, Anèlia. Ja pensava que te n'oblidaries amb no, tot el jaleo. No, no ho faig, no ho faig, això. <laughs> I sempre li dedico una cançó i li envio un petonet. O sigui que aquesta, aquesta va per tu, carinyo. És un temazo que es diu Decidir. la marea y se lo va a llevar todo. No ve así noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Decidí des dels grans Éxitos i fracassos a l'episodi segon. Quins records, eh? No? Això Impressionant. Em transporta eh, a mitja vida enrere. Eh? Estàvem parlant fora de micro amb el, amb el Luigi, amb el, amb el Torres i amb el, i amb el Ricky, pues tots aquests records de, de l'adiment, de, de la sala d'espera, bueno, saber profund, ai, saber profund. Ai. Recuerdos analógicos. Impressionante. Remember. Estoy dentro, estoy dentro? Sí. Estoy dentro, vale. Què passa, Torres, tio? Que has Què vingut passa? i no tenies Com micro. Bé, Eh, estava aquí marginat a una cantonada, amb una mitjana i tal. S'has agafat així explorant. contra peu, tio. Ja, ja, ja, he arribat aquí refugiat del diluvi que ha caigut avui, però... Déjate, déjate, del que ha caigut. Content, content d'estar aquí. Molt bé, més música combativa, seguim endavant amb aquesta edició 277, ara és el Ricky que tenia la seva, la seva quarta bala ja. Ara sí, ara sí, ja es- l'espoiler ha arribat aquí, són Ah. els Casparrata. Fins aquí hem arribat. Fins aquí m'ha arribat, ara sí que ja toca a pujar-nos les crestes... Riqui, els cas... digue'm, Casparrata digue'm. tenim una entrevista pendent amb ells, que no se sap si, si podrà ser aquest, aquest curs, però que... Ah, ja és difícil perquè si ja, dèiem ja és que estem arribant a l'estiu. Però no, no, concede, no, no concedeixen entrevistes, no, Casparrata? Sí, sí. Sí? sí. Però és que nosaltres els diem, veniu a fer unes birres. Entre el, però, I entre... le pones un micro en la cara i ja està, no? Clar, entre el, la limusina, la limusina, el jacuzzi, no? L'estil, jo m'imagino l'estil de vida de Casparrata deu ser pues, una altra, no, estan en, una, en una altra onda. Sí, sí, sí. sí, sí reyes del punk. Clar, clar, això, això és... Així és, així és. Casparata la, la parteix sempre i, i des de Barberà... Amb... Així estan com a la, a la contraportada del disc, no sé si el veieu. dit... Sí. S'ha dir, la contraportada i la portada molt, molt guapes. Sí. Dibuix de la Sara. Cert. Molt bé. No presen? Per festes, el... per festes de Barberà diria que toquen. No jodes! Sí, sí, sí. sí, sí. No m'ho crec. Sí, sí, sí. No, com cada any. Serà la primera vegada que toquen a les festes de Barberà. Sí, segur aquest any potser sí que és la primera vegada. Sí. <laughs> doncs res, que hem tret aquest discazo... Bueno, discazo de que està molt guapo, però en realitat és curtet, són quatre cançons, sí, sí, ja n'hem sí.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 Ah, Trallon, que has parlat fent el bèstia aquí al Pim Pam Pum. Espectacular, té mazarranga, no tecles? La primera homònima de la vetllada, no, em sembla? Sí, sí, diria que sí. Homònimament parlant, és així. Torres, què t'ha semblat això? A mi és que Casparrata me pone ah, los pelos de punta. Sí, eh? nada, sí. como escarpias. Como escarpias, o sigui, és, uh, eh, o sigui, és tu infancia, eh, ahí sigue tu infancia. Es, vuelve tu infancia otra vez, una vez detrás de otra, i no bajan del burro. Eh? Segell de qualitat també de, del el que podíem dir que hem dit abans, punt de proximitat. Sí, sí, <laughs> és el, És el, el segell. I ens ha molat que siguin les quatre en català, sí, no? Que sí, sí. sempre tenien alguna... Mm però fer tot el, el disc? Quatre... Íntegrament, aquest no present, íntegrament en català, molt guapo, molt guapo. ¿Para un disco con la sinfónica? Oh. Como, oh. hacen todos los grandes, <laughs> el... <laughs> como hacen todos los grandes Con la sinfònica Sinfónica de Barberà <laughs> claro, claro, claro, claro, claro, claro, claro. Sinfònica de Barberà, Casparrata. Pum. I tot de penya maquejadíssima allà. Estaria guapo, seria curioso. Com pajaritas i la hòstia. El directe. Això és una proposta que els, els podem fer. programa 500. Vinga, vinga, ho, ho trobarem, ho trobarem segur. Hi ha orquestra a Barberà? Segurament sí. Alguna, alguna o, uh, comencem a muntar. I tant. Clar, perquè si no tenim feina, eh? Se'ns <laughs> doncs acaba una la feina. bueno, més música combativa, abans, abans dels 500 tenim al cap al 300, que encara no serà, eh? Però que, sí, sí, ja, li esteu, ja li esteu donant voltes al 300, sí, és que sou, sou no, penya, sou penya seriosa. Tio. I que alguna haurem de fer, però encara serà sí. l'any que ve. Està tot per fer, però, però sí, sí que està al cap. Però podeu, tot és possible. Podíeu fer en plan com concerts però sobre hielo. Saps? Una història així en plan... En equilibrio. Clar, clar, clar. clar. Com Mateo, en una bañera. Fem programa <laughs> en una ¿Puedes, ¿Puedes desarrollar un poco esa idea, Luche? Pues eh, concert, però en una pista de gel ah. eh, i els músics ballen i fan una, alguna coreo guapa En patines. i ells van amb una taula que es va, va lliscant, Eso es, eso es. Lo veo. va donant voltes al concert i el públic doncs és una cosa molt interactiva que això es porta ara i que poden participar del, de, de tot. El sí. happening. Poden fer un pogo con cuchillas en los pies, que no sé jo si és gaire... El públic ha de portar adequat. cresta i patins. Això. Això està clar. Triple cresta, no? Per baix i per... <laughs> Molt bé, això no s'atura, això ja no té aturador, aquesta edició 277, ara és el torn de Luigi que tira un, te un altre tema zarrangano. Doncs sí, jo continuo amb la meva onda, vosaltres esteu increixent amb el punk i tal, i jo pues continuo eh? amb l'esca, Continua. Ja, us, ja ho vaig explicar també a l'altre programa, que jo mm, em vaig adonar quan vaig rebuscar en els cassets que escoltava molt d'esca <laughs> Era com, oh, que sorpresa. Mm, bueno, i us porto doncs, un dels els pioners de l'esca a Catalunya, que són els català, wow. que tothom els coneix, i ve un grup que va començar l'any 85, Eh? Jo, bueno, estava, estava, tu i jo estábamos naciendo. Eh, és ellos estaban ya dándolo todo i grandíssima, tu i jo... Grandíssima època. Sortint. Quan tocaves català, Doctor Calipso Clar. i així a les places de, de quan Raspall, podies, Quan podies anar a un concert i, i sempre hi havia ska i punk. Sí. Era, això era sí, una altra sí, època. Sí, sí. Ara no, ara hi ha no altres hi coses també. No. I, I bé, doncs, a aquest grup eh, us posaré un tema que sortirà així gairebé atzarosament del disc Burinot Burinot uh. de l'any 1993 del bo al millor. Sebastián Roura va arribar un segle tard. Bangkok amb Budelera es van adelantar. Fill únic del món i mare de Girona, té un cervell on sempre bufa tramuntana. temps, un baby solte sense rum. Busquem vos del perill, no s'hi juga la pell. L'arma mal plat, però amb força de llum. Netflix i cloure, sardanes a la planxa. Còptic i roure, que no et doni Viagra. Roure, la i roure, comandant de la sèrie. Corfant i roure, derramant-me la pública. és català és que no, no, no falla, no o sigui, falla. és nostàlgia pura. Sí. I heu trobat el nom de la cançó, no? El nom de la cançó? Rankin Roura. Rankin Roura, sort de l'Isma i la seva enciclopèdia Insight. Del Borinot Borinot, no? Estic? Borinot Borinot del 93. Tremendo, tremendo. Espectacular, programazo el que està quedant. De moment, aquesta edició 277 fa patxoca. Seguim aquí en directe a Can Capablanca, seguim amb el Pim Pam Pum. Ara em sembla que em toca a mi. Sí, per l'última bala. Toquen vinils, ara. Toquen vinils, mireu, arriben els RIP. La, mi... sí, la mítica banda de punk de Mondragona, Euskal Herria. I sí, és el temazo, perquè... perquè per què ho hem de, per què ho hem de d'amagar? És el temazo. Mira, és una cançó que vull dedicar als companys del Pim Pam Pum, al, al Manolo, l'Eric i el Pau, que avui no estan aquí, però que segur que l'estarien celebrant. És, és el mític Enamorado de la Muerte des del No te muevas del 87. Xitxa de la bona. Bé, bé, bé, bé, bé, aquesta mítica banda de Mondragón, els RIP i el seu himne Enamorado de la Muerte, segur que ara us heu quedat millor, eh, si no ja no sabem què posar-vos, però Quins seguim endavant. de nostàlgia, eh, tio. Sí, Són temes que els necessites de tant en sí, tant. Sí, de tant sí. en quant. És com, eh, és un, tens un dia que dius, jo necessito un poco de RIP. Necessito esos tres acordes. sonando. Es que el, Torres es el, que analiza la par con mes musical de cada mm, tema. No en vano me he pasado 15 años en el conservatorio. Ay, ay, ay, ay, ay. Cinturón negro. En la, puerta. En la puerta, cinturón en la puerta robando guitarras. <laughs> Molt y i continuem amb el pim pam no? música combativa. Ahora es el torn del, del Teclas Tecles. que estem aquí eh, pues, eh, eh ja, ja, clar, és que, sala de màquines. És que se m'han acabat els CDs i ara porto la meva secció split, porto aquí un mini vinilo que per una banda hi ha els Necessitat de Luchar, que és el que sonarà ara. Com te gusten, eh? M'encanten, m'encanten. Ah, de fet, només hi ha, aquí hi ha dos temes, eh? només, pel Quebec. Doncs pues anem, fica, fica la primera. Fica anem la primera. malament perquè m'estim de tercera. Sí, sí, és que, és que és una cosa... De los dos temes ponme la 3. No, jo us explico, jo us explico. Perquè aquest, aquest és vinilo split, mm. ve acompanyat també d'un CD. I en el CD hi ha discos sencers, hi ha... Bueno, és tot un pupurri entre els ajenos a la tragèdia i els necessitat de luchar. Sí? Hi ha algunes poques cançons en formato single, així un parell de, de cada una en, en cada banda del mini vinilo Olé. i després tens el CD amb, amb, eh, bueno, amb tot, tot un disc complet. Mini vinilo és una cucada. Eh? O sigui, he, vist, he vist dos mini vinilos avui és i són mono. cookies. Sí. Son coses <laughs> sí, sí, cookies sí, sí, sí, que sí. molen mola por, bastant. Per molt punk que lo disfraces... Eh, queda... eh, sí, encara que hi hagi una calavera amb uns eh, d'això i un, un cor, cor trencat, trencat, això és, és, és, és vida pura. Sí, M'encanta. Don Rey, os presento... Ah, mira, la segunda homónima de la bellada. Necesidad de luchar. Lo matéis. Necesidad de luchar. Folicaña. Play. grans necessitat de luchar aquí al Pim Pam Pum, fent pujar el pa, fent tremolar els ciments de Can Capablanca de la mà del mestre Tecles. T'has quedat ben servit, eh, guapo? Sí, una predespentinada. Mola perquè aquí tots, tots toquem com botons, no? Sí, avui sí, avui sí. Hi ha un moment, o sigui, hi ha tants aparells a sobre la taula que és com, ja ens hem distribuït així de manera eh, Tu apagas això, tu encens l'altre, pim pam... Jo, jo estic con el mòbil, a mí, no, a no me dejáis tocar. Ha, venido un, ha vingut un col·lega aquí que està... Bueno, no sé, potser és, vosaltres podeu, podeu fer-lo marxar si voleu. No, eh? no, no, no. Està tocant màquines també al final, no passa res. Està tocant, està tocant, sí, màquines. <laughs> doncs ara continuo jo i vinc aquí a la cresta de la ola, a pujar més el ritme. Mentida, no. Jo continuo amb la meva, amb la meva moguda, la meva història. Clar que sí. Clar que sí. I us porto doncs, un casset, jo estic posant cassets, i és del desè aniversari de Radio Bronca i, i és un recopilatori doncs, amb uns grupazos mmm, bastant guapos com Vómito, Ratanera, Me cago en Dios, Código Neurótico, Raya Positiva, Discípulos de Tibia, Neugorriac, Maniàtica, etc Sin Dios, bueno, Aquest, molts. Aquesta caset, si no estic equivocat, la vaig pillar a la Hamsa en un bolo i o sigui, va ser brutal veure tanta bona gent ficada en un, en un caset, vaig pensar, la, la, la, i... Me lo pillo, clar, clar. I, I llavors jo he vist aquest caset i he dit eh, posarem el tema de Potato, que potser ara Olé. baixa una mica el, El pim-pam-pum tot s'hi va, l'home. Però tant. Potato és Potato. Que ens va la ballaruca. quin bon, tema zarranga no té. Bon rotllet, bon tema, però el dubte. El, era, era jo, potato? El meu dubte és, era? era, era potato o no? Perquè jo, jo no, no ho he investigat gaire, aquesta, aquest casset, i ja sabeu que els cassets, que, la, la moguda analògica requereix més temps. I llavors doncs, no, no, no ho havia comprovat. I la veritat que no és cap dels temes de Potato més xatxiguatxis. No de, los, de, los, de, los comerciales no és. No. Llavors... Eh... Això passa per anar amb, amb analògic, clar. Però clar, ja, ja em coneixeu tampoc, eh? que no, o sigui, no passa res. No passa he vingut res. aquí així, he, he vingut a jugar... El tema ha entrat finito... finito ha entrat sí, bé, que... hem, baixat, hem baixat molt el... el... Veníem d'estar de, ja amb tralla sí, guapa. Sí, però bueno... Hem baixat, està bé. No sabem si és potato, si sabeu el que és, envieu un e-mail i es poseu en contacte amb nosaltres i bueno, si sou els del grup i voleu venir a tocar doncs <laughs> també podeu venir també, al Pim Pam Pum. Sempre, i tant. Molt bé, a les acaballes podríem dir gairebé de, de última ronda, ja, última no? ronda, no? L'edició 277 a, eh, arriba gairebé a la seva fi, encara un tema més. Sí. Sí, foli, foli. Vinga, va, la Polla Records, clar que sí. Toma, ja. No anem amb vinils, pues, el grup format el 79, del 79 al 2003 van estar. Eh, es va formar a Gorain, a Àlava, per, per l'Evaristo com, a, com a vocalista, el Fernandito a la bateria, el Maleguin al baix i el Charlie a la, a la guitarra solista. A més a més hi havia el Sume a l'altra guitarra, perdó. És un tema de, de l'Entorecto del, 80, del 98, perdó, i és el tema Ellos dicen mierda, que, que va molt, molt al dit amb, amb tot plegat. Todos en pie. Sí, sí, Ignazo, Ignazo ahí per, per acomiadar-me. Encara no s'acaba per això, eh? Aguanteu una miqueta més, que encara tenim una miqueta més d'edició 277. Pero darán andaban endavant, Eros dicen mierda. Bueno, penya, agur. Estem aquí tocant les màquines. Eh, el, el fet d'anar en, en analògic, la veritat és que ens està presentant diversos problemes com, bueno, com, cada, com no podia ser d'altra manera. Cada programa d'aquests és una mica així. Pots... a més avui que anem amb tants formats diferents. I, eh? I pot ser el puntet de pajareo, no? Entre mig d'estar sí, xerrant sí. i... Ué! I sí. jo que estic en pràctiques. <laughs> Este chico hay que contratarlo, eh? ho està fent molt sí, bé. Torres, s'ho està currant mil. Eh, a veure, jo volia ficar la tercera, però això són... La, la primera també val, eh? Sí. Tornem amb el Cookie Disco. Sí. Com, li has, com li has anomenat abans? Es, lip, no... Split, split. Un split. split és un disc que el fan compartir entre un dos, split bandes. És, un split en anglès vol dir una altra cosa Tu també. Eh? Split, tu split no? és split compartir. Tu split és compartir, eh? No sé, perquè me lo han en, en anglès. Jo, en English. Jo el més semblant que conec Split és la jugoplàstica de Split, que era un grandíssim equip de bàsquet. <laughs> Així que... I una, I un Split no és un... No? Sí, no sé, també. jo crec que, que em potser sona sí, eh? que sí, jo és que domino molt el tema de Callejero, llavors potser sí. Foli pol, pol Ei, penya. S'ha estem... de canviar la velocitat d'aquest, com, com era, ho sabeu? Eh, els peques, eh, bueno, sí cap a baix, però bueno, sí. Això és que és un món. Ja ho provarem. Sí, i tant. Eh, penya, que fins aquí arriba l'edició 277 del Pim Pam Pum. Avui teníem sets per donar i per vendre. I... Eh, volava, eh? No ho podíem deixar perdre, aquest un doble set. De fet, el vam buscar. La setmana passada no el vam fer per deixar-ho per, per aquesta, que, que bueno, arribava a l'estiu i tenia moltes ganes de fer un programa especialet, en format diferent, amb, Llàstima que no hem pogut estar aquí ni cap del trio, sí. que ara estan a, un parell estan a Irunya, el Manolo i l'Eric i el Pau Corran. Corran. Bueno, està, està la cosa estan, com... Però... estan buscant discos, no? O sigui, estan, o sigui, la, la moguda és que no estan aquí perquè estan en, en, eh, en la recerca de nou material. Arqueologia. Ja pots estar segur que tornaran amb, eh, amb alguna idea, si no amb algun, sí. amb algun CD o amb alguna cosa. I tant, i tant que sí. Doncs això que dèiem, acaba l'edició 277, no sense abans tirar un parell de temes. El primer em sembla que el tires tu, Riqui. Sí, l'altra part de l'esplit que deia abans, abans eren els necessitats de luchar i ara són els Ajenos a la tragèdia. Eh, he triat el tema que es diu Así nos quieren ver, tot junt, yeah. més, si ho, si ho voleu buscar, tot junt, Así nos quieren ver. Molt bé. <laughs> I tu què? I tu amb què t'acomiades? Jo m'acomiadaré pues, amb un casset que és de Los Muertos de Cristo, del disc Los Pobres No Tienen Patria, discazo musicalment Mare meva, quina, brutalíssim. Quina manera d'acabar. I amb el tema Cualquier noche puede salir el sol. Yeah. Madre mía. Molt bé, eh, Luigi Torres, moltes gràcies per haver vingut avui al programa. Un plaer, un plaer sí, eh, immens, ja ho sabeu. <laughs> Menos sí. mal que heu vingut, eh, perquè si haguéssim hagut de fer això eh, mano a mano amb l'Isma... Més complicat, però bueno. Ens hauríem mort aquí. Un plaer que hagin vingut al, al Torres i al Luigi, un plaer que ens escolteu setmana rere setmana, ens trobarem la setmana que ve al Parasol de, de Can Capablanca amb, sí, amb Ergio. Dimecres, serà dimecres sí. en lloc de sí, dijous. Sí, Torres, ahí, ahí ¿Qué me dices? Sí, Ergio... Eh, Residència, Mar, Mar Palli i Dani Castro i Les Niñas Perdides. Sí, sí, sí, és un Tinc una assemblea, però potser, potser me pongo malo per a l'assemblea, saps? Però... Bolazo dimecres que ve per, per acabar temporada segurament del Pim Pam Pum i, bueno, i allà, allà ens trobarem. Hòstia, que guapo. Bueno, i ja està, doncs, amb Sí. això ho deixem aquí, no? Clar que sí, família, com sempre Vinga. diem, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Salut i revolta.